cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan kura da kaza kura da kaza ne ke abota kura da kaza ne a yaushe sukan je cin kasuwa tare Ana nan ana nan wata rana sai kura ta kama akuya ta ɗaure ta. Bare in na ci kasuwa zan zo in kama a bata. Bayan tafiyar kura sai akuya ta fara neman taimako. Duk wanda ta kira ya kwance ta sai ya ce cap. Yaya kura za ta ɗaure ki mu kuma mu kwance ki? Wane mu a garin nan? Kowa ya ƙi. Can sai ga kaza ta iso sai akuya ta ce, Baiwar Allah, ki taimake ni ki kwance ni mana. kafin kura ta cinye ni? Kaza cikin tausayawa ta ce, To, wani mugun ne ya miki wannan wulaƙanci, ta kwance ta sai ta wuce kasuwa, ta je sai ta sau ruwa da kayan ciki. Da kura ta zo ba ta ga akuya ba, ta tambaye mutanen da ke wajen, ta ce, Don Allah ko kun ga wanda ya zo ya kwance akuyar da na ɗaure a nan? Sai mutanen nan suka ce, Ai, kaza ce ta kwance ta, kura ta ce lallai yau za a yi wadda za a yi manyan dawa ma sun kasa kwance ta sai wannan fitsararriyar kaza mara gashi bari A yi za ta zo ta tsaya tana jiranta can sai ga kaza ta zo kura ta dobe ta ta ce ke ce kika kwance mini abinci na ko kaza ta ce e, ni ce kura ta ce me kike gadara da shi ne kaza ta ce ba wani abu ba ne, ban da ƙarfi Kura ta ce ƙarfi? Kaza ta ce e. Sai suka fara kokuwa suna yi suna yi sai kaza ta watsa ruwan da ta so a jikin kura. Ta ce ba ga irinta ba tun ma ba mu yi nisa ba har kin ya zufa. Kura ta ce ki bari kawai suka ci gaba da faɗa sai kaza ta zuba mata kayan cikin da ta so. ta ce tsaya tukuna gashe tun ba mu je ko'ina ina ba hanjinki ya fito waje da kura ta duba ta gani sai ta kama gudu in ta tsaya ta duba sai ta ga hanji sai ta ƙara gudu har ta galabai ta ƙarshe dai ta mutu wannan kenan yara yara muna da sauran lokaci don haka ga tatsuniyarmu ta gaba tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce a kan gizo da ƙadangare. Gizo da ƙadangare ne dai suna zaman tare sai abincinsu ya ƙare. Gizo ne kawai yake da gayan tuwo babu miya, sai ƙadangare ya ce, Kai gizo, gashi ba mu da abinci a gida, yaya za mu yi kenan? Gizo ya ce, Ai, ni ina da gayan tuwo sai dai babu miya. Ƙadangare ya ce, Ai, mu ne miya, yanzu abin da za a yi shi ne, sai mu ɗora tukunya a kan wuta, 'Yan ka shiga sai ka ce cai na yi mai sai in zuba maka ruwa. Gizo ya yarda suka ɗora tukunya a kan wuta, gizo kuma ya shiga. Can sai ya ce, cai na yi mai sai ƙadangare ya zuba masa ruwa. Bayan gizo ya fito sai ƙadangare shi ma ya shiga, can ba da jimawa ba ƙadangare ya ce, cai na yi mai, gizo ya yi shiru har ƙadangare ya mutu, sai ya ce, Yauwa, ai yanzu na samu miya har da nama. Sai ya feɗe, ya gyara, ya yi miya da shi, ya zuba wa ‘ya'yan ƙadangare da ‘ya'yansa tuwo suka ce. Da ‘ya'yan ƙadangare suka ji shiru babu motsin mahaifansu, sai suka tambayi Gizo inda babansu yake, sai Gizo ya ce, Ai, sa ne kuka ci da tuwo. Sai ‘ya'yan ƙadangare suka fashe da kuka, suna tsinewa Gizo. suka ce Allah ya isa ba su yafe ba ƙurungus kan kusu yare yara da fatan kuna biye da mu sannu a hankali har ya zuwa wannan tatsuniya wacce a cikin jerin tatsuniyoyin da wannan cibiya ta wallafa ta Dr. Bukar Usman ita ce ta ƙarshe a cikin littafin taskar tatsuniyoyi. Da fatan mun ilmanta dukkanin darussan da muka ji a cikin wannan littafi. Godiya ta musamman ga ɗimbin al'umman da suka taimaka tatsuniyoyin suka zo mako, musamman magaji Muhammad Abdullahi Ɗanbata, sai mawallafin littafin Dr. Bukar Usman ne Aminu Jibril Gwadabe ke cewa saduwan alkhairi. Gata gata nan